kungs, svētais Dievs, tu esi šeit. Lūdzos manu sirdī atkausē. Ak, šķīstī manas lūpas, kungs, kad tie tā... Lūkšanas nav tāpat viena atnākšana papļāpāšana, tā ir tā tā ir, tās ir sarunas ar Dievu, ja? Un uh, rakstvieta Mateja 18.20, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tad uh, nāksim vairāk nekā divi un trīs ja, kopā un būsim kopā ar Dievu un uh, izlūksim lietas, kas mums svarīgas, kas citiem svarīgas un lai Dievu varnie darbi turpin notikt mūsu dzīvēs. Ja. Tu, kas grēku nepazīni, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazīni, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābts. Stumums man liek ceļos krīst, kad es tavu liesmu sajūtu. Ļoti, ļoti mani mīlēji, savu dēlu tu sūtīji. Tu, kas grēku nepazini, tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi, tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glāts. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glāts. Aleluja, aleluja, aleluja. Mana sirds tev dzied, aleluja, aleluja, aleluja. Mana sirds tev dzied, Mana sirds Tev dzied, sirds Tev dzied, mana sirds Tev dzied. Aleluja. Sirds Tev dzied, sirds Tev dzied. Tu, kas grēku nepazini, Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābs. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābs. Ja tev es stāstu Kungs, tā arī patiesība, kungs, un vienīgā, kungs, ka tavā žēlstībā, ka no tavas žēlstības, kungs, mēs esam izglābti debes tās. Paldies Tev par Jēzus Kristu, kurš ir nomirst par mūsu grēkiem, ikvienu grēkiem, par visu grēkiem. Dievs un ir augšām cēlies un ir dzīves. Debes tās, paldies, kā ar to ir pietiekami, kungs, lai izdzēst visu mūsu grēkus. Kungs, paldies, kā arī šodien, kungs, mēs nākam pie Tevis. Dievs, un noliekam visu, visu grēku, visu nastu, visu noliekam malā un uzticamies atkal Tev debes Tēvs un mums vajag Tev piedošanu. Kungs, mums vajag Tev žēlstību. Arī šodien, arī šodien ikvienam Tēvs. Un paldies Tev, Kungs, ka Tavu žēlstību sniedz augstāk nekā debesis Tēvs. Kungs, paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu mūsu noziegums noliec tālāk nekā rīts no vakariem Tēvs. Un, Kungs, Tu tos vairs nepiemin, Kungs. Debes Tēvs, paldies Tev. Paldies, ka Tu esi labs Dievs. Paldies, Dievs Tēvs, ka mēs varam brīvi nākt Tavā priekšā, bez bailēm ar paļāvību, kungs. Dievs, tiešām šķīstī, kungs, Tu mūs. Tēvs, tīri Tu mūs. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi Tu, par Tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par Tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Visa zeme dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību. Visa zeme dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man dzīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūs tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūs tikai labs Kristus krustā uzvarā, manu dzīvību sēs. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēs. Kristus krustā uzvarā, manu dzīvību sēs tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēts. Kristus krustā uzvarā, manu dzīvību sēs. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēs. Viņš manī jaunu cerību dēs, viņš manī jaunu cerību dēs. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Lai tava tauta dejo, tavi ļaudis gavilē, lai vai varenī tavs karoks par visai pasaulē, Tu pāraņus svērt mājās, pusta vietas atjauno, Tu vājus piecel kājās un pieņem atstumtos, lai Tava valstība nāk. Un lai notiek Tavs prāts, lai Tava valstība nāk. Un lai notiek Tavs prāts, Tu satriec tumsas varus, bažās kā to atbrīvo, ar savu svēto garu mūs visus apvieno. Tu dižais ķēniņu ķēniņš, tu visu valdītājs, mēs tava svētā tautā, tavu vārdu slavējam, lai tava valstībā nāk. Un lai notiek tavs prāts, lai tava valstībā nāk un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī bija zemes, lai tava valstība nāk un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī bija zemes, lai tava valstība nāk un lai notiek tavs prāts, kā debesīs tā arī bija zemes, lai tava valstība nāk un lai notiek tavs prāts, kā debesīs, tā arī virs zemes, lai tā valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts, lai tā valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts, lai tā valstība nāk. Un lai notiek tavs prāts lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Mēs devis Tēvs, Varnais kungs, paldies par elpu, ko tu mums dod. Paldies par eh, to, ka tu katru vienu no mums esi radījis. Paldies, ka mēs esam. Bez tevis mums vispār nebūtu. Dievs. Paldies, ka tas jau vien nozīmē, ka esam katrs ik viens Tev svarīgi, dārgi un īpaši, Dievs. Pārnēs Dievs palīdz, ka mēs esam tie, kas vienmēr, vienmēr katru dienu Tevi slavē, Dievs. Palīdz mums par tiem, kas pasakāmies Tev par lietām, ko Tu mums dod. Palīdz mums neskatīties to, kas ir citiem, pietrūkst. Ir daudz dziļākā. Pietiek lietas, par ko pateikties. Palīdz arī tagad, kad mēs tev slavēsim, dziedāsim. Palīdz nolikt malā mums ikdienas rūpes un raizes un citas lietas, kur mums prāti ir aizņemti. Palīdz mums vienkārši labi pavadīt tavā klātbūtnē. Paldies, ka tu esi šeit, kā tavs vārds apsola Jo nu, mēs šeit esam sanākuši tavu vārdu dēļ, nevis, nevis kādu cilvēku, nevis kādu citu lietu dēļ. Paldies Tev, Arnēs Dievs, ka Tu esi pie mums. Paldies, ka Tu esi tur klāt. Paldies Tev, Dievs. Jo vairāk tiecās, jo tuvāk esmu. jo tuvāk esmu. Jo vairāk mīlu, jo vairāk tiecos, jo tuvāk esmu. Jo tuvāk esmu. jo vairāk mīlu. Šī dziesma ir apliecinājuma dziesma Dieva bērns. Ieklausies tajos vārdos. Vai tas ceļ tavu ticību, vai tas iedrošina tevi. manu sirdī tu maigi satvēri un dziesmā ies terpī atbrīvošanu, uzvaru tānes un bailes projām dzēn. Nesmu vairāk, es baiļu vērks, es esmu Dieva bērks. Nesmu vairāk, Mātes klēpī jau tevis izredzēts, vārdā nosaukts. Tavā ģimenē esmu atzīmis, nu esmu es tavs bērns. Nesmu vairāk es bērns, esmu vairāk. cauri jūrai vētram, zūd bailēs tavā tuvumā. Es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši, es esmu Dieva bērns. Tu mani izved caurī es darīts brīvs, lai varu dziedāt droši. Es esmu Dieva bērns. Nesmu vairāk, es baiļu vērks. Es esmu esmu Dieva bērns. Dziedam kopā. Nesmu vairāk, es baiļu vērts. Es esmu Dieva bērns. Nesmu vairāk, es baiļu vērts. Es esmu Dieva bērns. es esmu Dieva bērns. Es esmu Dieva bērns. Slavu Tev, Dievs. Šī dziesma kā apliecinājums, Dievs. Tam, ko Tavs krusts par mums ir izdarījis un mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs ka patiešām mums nav jābūt baiļu vergiem. Es lūdzu, Dievs, ja kāds šeit cīnās ar bailēm, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka Tu darītu brīvi mūsu sirdis ar savu patiesību, Dievs. Ja Tu esi teicis, ka Tu atzīsiet patiesību un patiesību, jūs darīs brīvs. Dievs, lai katra mūsu sirdī, Dievs, vien vairāk tiek atmaskot ienaidnieku meli. Un, lai patiesība iespīd dziļi, dziļi mūsu sirdīs, Dievs, lai mēs tiekam darīt brīvi, brīvi dzīvot Tev, brīvi no bailēm, vārdā mēs lūdzam. Amen. Sveicieni jums no Liepājas, un drīz vien viņi visi jums pašu jūs pasveicinās. 31. ja viss nekas nemainās, mēs būsim šeit apmēram tikpat daudz, cik šobrīd jūs esat šeit. <laughs> Man sanāca kādi 30 cilvēki gandrīz. drīz. Ja? Pus no tiem, protams, ir Dieva dāvans, par kurām vajag priecāties, nenopūsties, bērnu vecumā nolīdz. <laughs> Slavu Dievam! Mēs, kad slavējām, mēs, kad slavējām sākumā, eh, es jau tādu domāju, <laughs> nekā nav, bet reizēm kaut kas ir, parādās kaut kas. Un eh, es redzu vīnogas vīnok ķekars. Un pēc tam es domāju, nu labi, un mudīgi ienāk prātā uh, pēc tām vīnogām, ko es redzēju. Uh, ziniet, man tur iekšā tāds maz televizoriņš ir. Es ienāk prātā vārds rozīns. Jūs, un es domāju, ka jūs zināt, kas ir rozīns. Rozīna ir izžāvēt vīnogu. Tā ir? Nu tad tagad lūdzu es tik laipns, ja tu vari pagriezies uh, pret savu soli biedri, ja tu dikti mulst nekur negriezies, bet ja tu vari pagriezies un pasaka, nē, esi rozīne. <laughs> jo, <laughs> jo man šķit, nu, ka tas ir tas, ko Dievs gribēja pateikt. Neesat, neesiet, neesiet rozīnes, ja? neesat izžuvuši. Un man šķiet, ka šīs brīnišķīgās ilustrācijas vienmēr baigi palīdz, nu, ka, ka vienkārši lietas pielec, vai ne? Uh, vēl viena lieta. Skatos, šeit ir eglītis. Zinu, tas nav jūsu roku darbs, <laughs> bet paskatieties, uh, eglīti ir kas? Eglīti ir koks, uh, kurā ir sakarināts, nu, tajā eglītē ir visvairāk. Nu, mantiņas, bumbiņas, ja? Eh, ko reizē meglītē vēl pakarina, ja vismaz zemeglītes? Dāvans, vai ne? Nu, un eh, pa cik pirmā ilustrācija bija ar vīnogu, eh, kā Dievs ir teicis, Jēzus teica par Dievu, mans tēvs ir vīna, dārza, dārznieks. Ja? Un viņš meklē mūsu dzīvēs augļus. Un tie būtu tā kā tās sulīgās vīnogas, un, protams, mēs esam vīnkoka zara, un bez svētā gara plūsums mēs nespējam nest auguļus. No otras puses, eglīte arī ir koks, vai ne? Un viņai ir iekārtas, nu, teiksim, bumbiņas vai dāvaniņas, vai tie ir augļi? Nē. Tas ir kāds vienreizējā tādā, nu, ja tā varētu teikt, aktā nē, bet, nu, kā lai pasaka, vienreizējā tādā rīcībā ielicis ir dāvana iekšā, un tas mums varbūt palīdz drusciņi saprast atšķirības starp svētā gara augļiem un dāvana. Ja? Tas tā, tā nav pamatējuma, tas tik tā, saprotiet. Atcerieties pa eglīti, ja? Tikai tas, ka eglīti, eglīti ir koks, viņā var iek ar vienreizēju, nu, pasakiet, kā savādāk pateikt, aktu, nē, bet rīcību, jeb devumu var iekārt dāvanu, un tas ir koks ar dāvanām. Tāpatās arī mums. Ja? Dāvana ir dāvana. Tas, ka tevi svētā gara dāvana negarantē uh, to, ka uh, tu esi pilns ar plūmēm, nē, bet uh, ar vīnogām. Ja? Bet vajag, lai ir abi. Nu labi, tas tā. Uh, šīs dienas tēma jau, domāju, iet saskaņā ar, ar Dievu vārdu. Uh, nevis ar nu, protams, ka viņi iet saskaņā Dievu vārdu, bet ar dziesmu. Saucās tēva tuvums, tēva tuvums. Ziniet, gads jau ir pagājis, un es atceros pagājušajā gadā, kad bija gada sākums, nezinu, kur man radās tā ideja, kad vajadzētu kaut kādu vārdu dabot visam gadam. Nu, kaut kādu mājienu. Un šajā, tajā gada sākumā tas bija 46. psalms, 46. psalms, un tur daudz iet runa par kariem, par satricinājumiem, par nemieru, bet arī par to, ka Dievs ir tas, kas pārkaļ, nu, iznīcina kara ieročus. Un ja jūs atskatāties uz 2015. gadu, nu, tad maigi izsakoties sirds varēja trīcēt un lēkāt nereiz vien, vai ne? Un kā man patīk arī uzsvērt, pat tie cilvēki, kas ir aprakstīti Nu, teiksim, Latvija nav minēta. Nu, cik es zinu, nav minēta Bībelē. Nu, ja nu vienīgi zem vārda visas zemes un tautas. Bet Sīrija, Ēģipte, Lībija, Asīrija, Izraēla, tas ir rakstīts. Un redziet, liela daļa no šiem cilvēkiem jau pat arī ceļo gan mums garām, gan arī jau ir pie mums. Līdz ar to šis kļūst aizvien aktuālāks un aktuālāks. Ja? Uh, Un nākamais gads eh, droši vien arī būs jautrs gads. Un tādam jautram gadam, nu jautrs bagāts ar notikumiem, noteikti vajadzīgi ir kaut kāds tāda lieta, kas tev patiešām liktu justies labi un droši. Un cik es tā skatījos rakstos, tad vienīgo drošību un tādu gan pārliecība, gan miera, jau viss te tika izdziedāts, izdziedāts. Principā dod tikai tēva tuvums. Un kā stiprinājumu, tad arī apskatīsimies Dieva vārdu, ko te viņš par šo tēmu saka. Ievadā es gribu nolasīt vienu rakstvietu, mm, ar ko, ja jūs būtu bijuši Liepājā, jūs redzētu, ka kaut kāds rakstvietas atkārtojās – bet ļoti aktuāla tēma, Jeremijas 31.3. Tātad praviešu Jeremijas grāmata, 31. nodaļa, 3. pāns. Šī rakstiet man, starp citu atšķiriet, pastāstīšu par viņu stāstu. Šo rakstiet man Dievs personīgi vienreiz uzrunāja un deva, kad es viņam prasīju, vai viņš man mīl. Jūs jau, protams, Dievam neprasat, nu, vai viņš jūs mīl, bet zin, ja kādam reizēm uznāk, tad lasa vārdā, tur jau viss ir aprakstīts, ja? Bet, nu jā, es teicu, Dievs, tu man tiešām mīli, man tā neiet, iedod man kādu vārdu, kādu apstiprinājumu. It kā jau muļķīga lūkšana, pat neticīga, ja? Bet Dievs savā žēlstībā iedeva. Nu, tur stāv rakstīt šādu vārdu. Tas kungs man parādījās no tālienes. Un pēc tam tālienes varat ielikt vārdiņu sakot. Ja? Jo tur nav rakstīts, ja? bet Nu, un tad tas kungs runā. Tas kungs man parādījās no tālienes, un tad viņš saka, es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Un, protams, šis ir brīnišķīgā rakstvieta, kur ir pateikts, kāpēc Dievs par tevi žēlīgs. Ja? Viņš pret tevi un mani žēlīgs mīlestības dēļ. Bet tajā rakstvietā ir tāda viena interesanta lieta. Es saprotu, ka viņi drusciņi no konteksta izraut un tā, bet uh, tur ir tie vārdi. Es tev parādījos no tāliens. Un ir ļoti labi Dievu vispār ieraudzīt, ja? vai, vai tuvu, vai tālu, bet tas nav gals. Ja? Un reizēm uh, diemžēl, ir tā, ka mēs gan jūtamies, uh, gan uzvedamies, it kā Dievs būtu ļoti tālu. Bet Dievs ir tū. Un es arī Liepājā dalījos ar šo rakstvietu uh, ah, Jāņa 17. Jāņa 17. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Un es ar šo rakstvietu dalījos kā ar dzīves lielāko jēgu, jeb dzīves lielāko mērķi. Un ja tu pastudētu Dievu vārdu, tad tu redzētu, ka Jēzus lielākā misija nebija grēka izpirkšana, lai cik tas dīvaini ne, neskan. Tā bija daļa no lielākās misijas. Vislielākā misija Jēzum bija pievest mūs pie tēva. Amen. Un, lai pievest mūs pie tēva, protams, vajadzēja izliet asins, protams, vajadzēja nomirt, lai ceļu pie tēva atvērt vaļā. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi iedrošinoši, kā iemesls, kāpēc tas kungs nāca šajā pasaulē, nomir, ciet un tā tālāk. Galējais mērķis bija pievest mūs pie tēva. Un redzi, Eh, tā rakstiet, Jeremijas 31.3, es nepavelt nolasīju, es tev parādījos no tālienes, Dievs saka. Ja? Reizēm tā ir, ka Dievs parādās no tālienes, bet sirds mērķis viņam ir, lai mēs būtu tik tuvu viņā, cik vien iespējams. Nu, kur nu vēl tuvāk mēs viņā un viņš mūsos. Labi, lasam apstiprinājumu šiem apgalvojumiem. Tā Jēzus runāja, pirmais pāns, ja, 17. Tā Jēzus runāja un savus acis uz debesīm pacēlis sacīja. Tēvs, mana stunda ir nākusi, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu miesu, lūdzu vārda miesas vietā ielieciet cilvēce vai cilvēkiem. Ja? Jūs droši varat pārbaudīt ar citiem tulkojumiem grieķu. Tur jābūt rakstītam pār visu cilvēci. Itin kā tu viņam esi devis varu pār visu cilvēci, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dot mūžīgo dzīvību. Bet šī, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst, Vārdu atzīst vietā var arī ielikt iepazīst. <laughs> iepazīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzus Kristu. Kas šeit notiek? Kas šeit notiek? Uh, Jēzus lūdz ko? Jēzus lūdz tēvu. Ne Dievu, bet Dievu tēvu. Ja? Tālāk tiek pateikts arī, ka tēvs dēlam ir devs vāru pār visu cilvēci. Respektīvi, dievam ir vāra gan pār, teiksim, dieva bērniem, gan arī pa tiem, kas ir vai nu vēl ceļā, vai nav dieva bērni. Tā tas vienkārši ir. Dievam ir vāra, Jēzum ir vāra dota pār visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja tev kādreiz ir problēmas ar kādu cilvēku, Nu, es nesaku, lai tu Jēzus virzienā lādies vai kā, nu, par šo cilvēku, bet tu vari droši nest viņu uh, Jēzus priekšā. Atcerieties, bija tāda smuka dziesma, nu, es nezinu, vai jūs atceraties, bet jā, tur bija tā, nesakī man cita vainas, jo man pašam vainu gan, ja man Jēzus nepiedotu, būtu bojā, jāiet man. Nesaki man cita vainas, saki labāk Jēzum tās, Jēzus, kas ir visus mīlē, arī viņu dziedinās. <laughs> ja? Mums gribās, lai atriebjās, vai ne? Nu, reizēm tā gadās. Nu, man tā gribās reizēm. Bet, nu, es tad nožēloju un atkal atceros un lūdzu dziedināšanu par to cilvēku. Šeit, protams, nevienam nav problēmas ar cilvēkiem un attiecībām. Slavu Dievu, sludināšana nes uz <laughs> mērķi ir. Ja? Tātad dēls lūdz tēvu, dēlam ir var pār visu cilvēci, Un tur ir rakstīts, ka dēlam ir vara, dēlam ir vara, dēlam ir vara arī dot mūžīgo dzīvību. Dēlam ir vara dot mūžīgo dzīvību. Ja Jēzus grib, viņš var dot, un viņš var arī, viņš var arī nedot. Nu, pagaid, nesniedziet pareizes atbildes, vienkārši. Ja man ir saldējums, un tas ir mans, un es esmu pilnvarots no saldējuma ministrijas, ja? <laughs> Kam tu gribi? Tu to dodi, kam tu gribi, tu to nedod. Ja? Ar saldēm visiem ir skaidrs, pa mūžīgo nedrīkst jokoties. Ja? Jēzum ir var dot, un viņam ir var arī nedot. Ziniet, kā tai anekdotē, kad kurmīts jāizgāja pie lāča meklēt darbu, ja? Nu, ko tad jūs protat, kurmīš kungs? Varu rakt, un ko jūs vēl protat? Varu nerakt, ja? Un, un tāpat arī Jēzus, viņš var dot, un viņš var arī nedod. Tā ir, jeb šaubaties. Es neprasu, vai Jēzus grib dot vai negrib dot. Es prasu, vai viņš var. Viņš var vai nevar? Grib, var, grib, nevar. Ja? Nē, grib dot, grib nedot. Bet viņš grib dot, tā ir labā ziņa. Ja? Es te pats jau vārdu spēlēs. Un skaties, un tagad tiek pateikts mūžīgās dzīvības jēga, ja besēns. Bet šī, trešais pāns, bet šī ir mūžīgā dzīvība. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst vai labāk iepazīst tevi vienīgo patieso Dievu, kuru viņš sākumā lūdza, kā, kā viņš lūdza? Tēvs. Un to, ko tu esi sūtījis, vot tā ir mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība ir attiecībās. Attiecībās. Mūžīgā dzīvība ir attiecībās. Mūžīgā dzīvība ir attiecībās. Tēva mērķis un Jēzus misija vienā teikumā apvienojot līdz šim pateikto. Tos, kas tālu pievest tuvu. Tos, kas tālu pievest tuvu. Un tā ir, ka Dievs no sākuma parādās mums, jā, kā grēciniekiem, Uh, no tālienes. Un tad viņš parā pienāk tuvāk, un mēs saskatām savu dzīvi, un nožēlojam un saucam uz viņu, un tad viņš kļūst pēkšņi pavisam tuvu. Un tā ir tēva sirds. Tēva sirds ir būt tuvu. Tuvu. Paskatīsimies, tas ir tēva, tēva mērķis, un Jēzus misija bija tos, kas tālu pievest tuvu. Apskatīsimies, kāda bija Pāvila misija. Vēstule Efeziešiem trešā nodaļa. Kāda bija viņa misija? Kāds bija viņa uh, eh, galmērķis? Vēstule Efeziešiem trešā nodaļa, 14. līdz 19. pāns. Ah, tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā. Atkal sākās viss ar lūkšanu tēvam. Jēzus lūdza ko? Tēvu. Nu, protams, ka Dievu, bet tēvu. Pāvils locīja ceļus kā priekšā? Tēva priekšā. Tēva, abā. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā. Un šitien būs wow. Eh, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Drusiņi apstāsimies ļoti svarīgs labojums jāizdara. Eh, pagaidām varbūt nestrīpo, man ir nostrīpots, bet pārbaud mājās. Tur jābūt rakstītam šādi. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena ģimene debesīs un virs zemes dabo savu vārdu. No kā ik viena ģimene debesīs un virs zemes dabo savu vārdu. 16. pāns lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku. Un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt, iegūt visu Dievu pilnību. Apustuļu Pāvēla misija. Pirmkārt, viņš loka ceļas tēva priekšā. Otrukārt, viņš pasaka pārsteidzošu apgalvojumu. Un es vakar centos viņu cik vien vienkārši saprast pats, lai pasniegt arī tālāk citiem. Šis pārsteidzošais apgalvojums ir, no kā ikviena ģimene debesīs un virs zemes dabon savu vārdu. Vai būs pareizies teikšu, ka uz zemes ir daudz ģimenes? Būs pat pareizi. Vai būs pareizies teikšu, ka kaut kādas ģimenes ir arī debesīs? Ja? Būs pareizi, ja nebūs? Nu, tā stāv rakstīts, vai ne? Nu, būs, būs pareizi. Tātad Pāvils lok ceļas tēva priekšā, tāpat kā to darīja Jēzus. Otrais, viņš pasaka, ka no kā ik viena ģimene vai cilts debesīs un virs zemes dabo savu vārdu. Trešā lieta, ko viņš lūdz, lai tēvs savā godības bagātībā dot savu garu un darīt stipri iekšējo cilvēku caur šo svēto garu. Un tālāk viņš arī lūdz nu, apliecina, ka tas mērķis, lai tam garam un, un Dieva stipram cilvēkam, lai Kristus mums ticību turot, mājot mūsu sirdīs, un mēs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Un tad, kad mēs iesakņojamies un stipri stāvam mīlestībā, tad viņš lūdz vēl nākamo lietu. 18. Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert – kāds ir platums, garums, augstums un dziļums un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. Pastāstīšu jums vienu nelielu liecību. Šī liecība droši vien nav pilnība, taču es ceru, ka viņi palīdzēs saprast, kāda ir Dieva mīlestība. Esmu ar jums jau viņā dalījies. Ik viens ir dzirdējis no mums, ka Dievs tevi mīl, vai ne? Nu, nu tā vajadzētu būt. Kurš nav dzirdējis? Visi dzirdējuši. Es pareizo jautājumu noformulēju. Ja, ja es pateiktu, paceliet uz rokas, kas ir dzirdējis, ka Dieviņš mīl, ka Dievs mīl. Ja, tad būs... <laughs> tad, tad ne, nekā. Dievs tevi mīl. Dievs man mīl. Cikiem, ja es, ja es varbūt paprasīt, cikiem no mums, mani ieskaitot, tas tā ritīgi ir pielicis, ja jeb cik tu to, ja pareizāk, cik tu to aptver, tāds būtu ļoti korekts un pareizs jautājums. Un šai sakarā ir liecība. Un daudz cilvēku dzīvo e, tādā milzu nosodījumā, pašpārmatamos, e, vainas apziņā, e, savstarpējās apsūdzībās – tikai tāpēc, ka viņi nezin, cik labs ir Dievs un cik ļoti viņš mūs mīl. Jo tā drošība mūsējā ir tā tēva tuvumā un tēva mīlestībā. Piemērs no manas dzīves, varbūt atkārtošos. Kā jau es stāstīju reiz, cik jau, nu jau četri gada apakaļ, kad Dieva māja draudz uzsākās Liepājā, un kad vajadzēja daudz ko nodrošināt, lai notika dievkalpojumu. Sākumā alfa kurs pat, ja, guldīdznieki brauc palīgā un viss. Atceramies, pomņiem, ļubiem. Un, un bija tā, kad eh, kaut kādās reizēs man sanāca eh, diezgan daudz, nu, vienam vai ļoti mazā sastāvā gatavot dievkalpojums. Nu, teiksim, it kā bija runāt cilvēku uz palīdzēšanu, bet eh, vai kavējās, vai miera gara vadīt ieradās ar nokavēšanos, vai kā, bet laiks te negāja. Un tad es skraidāju un visi tur eh, darbojos, un dusmīgs no sākuma bija, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tas bija diezgan bieži. Ja? Tas bija nedēļas, tas bija mēnešs, citreiz notika brīnum, kad bija daudzāk cilvēku, citreiz es biju tur divatā, trijatā, citreiz es biju viens – Nu, un kaut kādā brīdī uh, no dusmām es pārgāju uz to, uh, ka es nemanot sāku lepoties par to, cik daudz es varu izdarīt. Un, un sāku citus tiesāt. E, neskaļi. Nu, skaļi varbūt sievas ausīs, ja es tā atceros, ja? E, bet tā, pie sevs, ja? Un tad vien rītu, kad man viss bija tik ļoti kaut kā, es nebiju iedrošināts no, nu, kā man likās no brāļa mās atbalstu, aizgāja kratīt sirdi Dievu priekšā. Kā tas nereti notiek, Dievs atnāk un parāda īstos vaininiekus, jeb īsto vaininieku. Un es viņa tuvumā sapratu, ka patiesībā negantas lietas savā sirdī esmu salaidis es. Un kā es mēdzu liecināt par šo gadījumu, man palika slikta dūša par sevi. Un no apsūdzētāja es kļuvu pa grēku nožēlotāju. Eh, es nesaku, ka Dievs nezināja par brāļiem, par māsām, kas viņiem bija jādara. Ja? Es stāstu, cik es uztvēru, cik es sapratu, cik es izdzīvoju. Varbūt man rādījās, ka man neviens nepalīdz, vai ne? Varbūt man to tik vien darīja, kā nesāju uz rokām. Nu, gluži jau tā nebija. Nu, lūk, un tagad nāk tas Dieva labums. Un es saskatu, cik es esmu šķebinošs. Un es saku, pietiek, Kā man zeme nes? Un es novēršos no Dieva uh, ilūkšanā, un es esmu tik apkaunots un vīlies pats par sevi, jo es biju labākās domās par sevi, <laughs> ka es pārstāju viņu runāt un sadūdzas un sapīts, ej projām. Un tad mājās uh, visu dienu bija tāds nospiests, un tad mājās jau guļot uz vienu sānu, pustumsā, raudot vai neraudot, nāceros, laikam nē. Es dzirdu, <laughs> es, es uzdevu, kā es teicu, kā tu Dievs man vari, kā, kā, kā es tāds pretekls būdams, kā tu man varēji paciest. Un, un tad, tad izskanēja, nu kaut kā tā tas dialogs, bet šie vārdi bija tādi, nu tu to saredzēji, Tu to saredzēji, tas ir labi, es tev piedodu, ejam tālāk. Un tad, nu, tad mēs dziedājām dziesmā, tu mani pārsteidz. Bija tā dziesma? Bija. Un es biju pārsteigts. Es piesvēmpos no tās gultiņas, tā pus, pus, pussēdz it kā lūkojot, <laughs> kur tas tēvs ir un teica, vai Dievs tiešām tu esi tik labs. Redzi, kaut kāda iemesla dēļ daudziem no mums var būt iedzīts tas modelis galvā, ka tēvs par katru pārdarījumu nu sit un pāraudzina un lādē un vēl nezinu ko, nu, ko, ko izdomā salīdzināt. Bet mums, es ticu, ka mums ik pa brītiņam ļoti trūkst uh, tās aptveršanas, kāda ir Kristus mīlestība. Un man liekas, ja kāds ir atdevis savu dzīvību par otru, tad nezinu vai par pirmo, otro, trešo vai 50. kļūdu viņš viņu iznīcinās ar sēru un, kā tur bija, piķis un zēveli, ja? <laughs> sērs un kas tur lī no debesīm un uguns, ja? Patiesību sakot, kā es saprotu lietas, tad, kad mēs, mēs esam aicināti iepazīt tēvu tuvu. Un man, man liekas, es nevaru visu gala atbildi pateikt, ka viena no lielākajām vēlna uh, stratēģijām, viltībām, meliem un spēkiem ir mesti nevis uh, tur slimības, lāst un burvestības, kas arī ir, Bet, lai nolaupītu šito saprašanu, lai aptvert, e, kā pats varenais, milzīgais Dievs tev mīl. Būsim godīgi. Ja, piemēram, nu kā lai pasaka, nu kas varētu no ļoti augst, e, es nezinu, aktieriem, vai? Kas tev ir ļoti mīļš aktieris vai valsts darbons? Atnākt un pateikt, es tev ārkārtīgi mīlu, uh, nu, veselīgā veidā. Tas būtu vismaz pacilājoši un glaimojoši, vai ne? Nu, es, tā, es tā sapratu, es to uztvertu kā ļoti lielu pagodināju. Kad pasaka, ka Dievs mūs mīl, tad reizēm kaut, kā, kaut kas ir noticis, kad neklikšķi tur, ja? Uh, pa Dievu ģimeni. À, 14. 15. pāns Efezēšiem 3. nodaļā lūdzu, nē, es rozīni, ja? Pagriezies viens pat un pasaka, nē, es rozīni. <laughs> jā, un pasaka, nē, es skābu vīnogi, ja? <laughs> es saldu vīnogi. <laughs> Saku, lai es iekožoties tevī, es nedomāju tā fiziski, lai man skāba mute nepalikt. Efeziešiem 3, 14, 15. Ja 15, jā. Uh, Tātad mēs redzējam, kad ir ģimenes vai ciltis debesīs un ir ģimenes uz zemes. Atļauj man tev pavaicāt, kad Dievs Ādamam uzdeva uzdevumu. Kāds tas bija? Nu, bez augļošanās un vairošanās, bet Ādavs, kad bija viens, kāds bija viņa uzdevums? Dot vārdus, kam? Zvē, dzīvniekiem rāpuļiem, zivīm un putniem gaisā, ikvienam pēc viņa kārtas. Kārtas un dzīvnieku sugas varētu savā ziņā, nu, nenosaukt, bet pielīdzināt dzīvnieku ģimenēm un ģintīm. Nu, varētu, ja nevarētu, ja tā. Nu, es jau tā kā pielīdzināju, bet... <laughs> Dievs, skaties, tas ir baigi forši. Es to nezināju tā, nebija iedziļinājies. Dievs uzdeva Ādamam uzdevumu, ko pats jau bija izdarījis debesīs un ir zemes ar citām būtnēm. Un Dievs vēroja, kā nu viņš nosaukstās katru dzīvnieku un rāpuli pēc savas kārtas. Tā tam būs arī būt. Dzīvnieks rāpuļus un tos nosauc Ādams. Bet tēvs ir tas, kas dod vārdus ikvienai ģimenei debesīs un virs zemes. Ejam tālāk. <laughs> Kā vai tēvu var nosaukt par radītāju? Nu, nu beidzot, mēs esam pie tā vīra un auglīgās ģimenes, kad tēvs ir. Ja? Tik līdz ģimenē ienāk bērns, tā, tā vīrs top par, par tēvu. Kā tēvs rada? Eh, debes tēvs. Es nedomāju par tiem, nu, laicīgiem priekiem, ja? <laughs> Kā tēvs rada? Ar vārdu. Dievs kaut ko nosauc, jo tā kunga mute to pavēlēja, un viņa gars to, viņa gars to paveic. Amen? Tēvs rada dodot vārdu. Un nav man pilna atklā, atklāsuma līdz galam, bet piemēram, es tā domāju, viņi tur svētā trīsvienība ir, un viņi saka, tur, lai top gaisma, lai top tums. Kādu vārdu Dievs deva gaismai? diena. Un tumsai nakts. Kā viņš nosauc to mazāko spīdekli? Pareizi, ja viņš nebūtu nosaukts pa mēnesi, kā viņš sauktos? Mazākais spīdeklis. Maza, ir mazā bumba un lielā bumba. Ja? Dievs dod vārdus. Redzi, šeit ir tā, tas noslēpums, kāpēc katra planēta ir dabūjušas vārdus no Dieva. I eņģeļi. Debesīs, piemēram, es tā paskaitīju, kādas ģimenes veidi debesīs. Varam paskaitīt, kas debesīs dzīvo? Ķērubi. Kādreiz man bērni teica ķeburi. Jā, ķērubi, jā. Kas vēl debesīs dzīvo? Eņģeļi. Tu teicamnieks, <laughs> nedrīkst to es. Kas, kas dzīvo? Vēl. Jūs zinat, uz es burti. Serafi. Kas vēl debesīs dzīvo? Dzīvās būtnes ar četrām, čet, 4D, ja? Nu, es nesaprotu, bet ērge, vērša, cilvēku un uh, lauz. Ja? Kas vēl debesīs dzīvo? Pie troņa točna, 24. Vecai, amen. Kas vēl debesīs dzīvo? Saskaņā ar manas mammas pārliecību mirušais Dobermans viņas, jā. Es rakstos ir pa svēriem debesīs, jā. Ka tur, nu, kaut kas tur notiek, jā. Atļauj man tev pavaicāt, vai serafs un ķerups ir viens un tā, vien un tā pati būtne? Nē. Vai viņiem ir viens un tas pats tēvs? Jā, tāpēc, ka viss ir. Kurš viņiem deva vārds? Čerūbu ģimenei kas deva vārdu? Tēvs debesīs. Serafu ģimenei kas deva vārds? Tēvs, serafības, jā. Kas deva uh, tiem dzīviem būtņiem? Tiem vārdu vēl nav, <laughs> jā. Tie ir dzīvās būtnes vienkārši, jā. Un tur vēl ir riteņi, kas griežās visās pusēs un tā tālāk. Un arī uz zemes Dievs ir Devs vārds, jā. Tā ir interesanta lieta, ļoti interesanta lieta. Uh, citas radības un to ģimenes, tā, aha, uh, ko vēl tēvs ir devs? Uh, kad viņš ir radījis kaut ko, ko viņš viņam piešķir? Ķermeni. Saulē ir ķermens. Debesu ķermens. Mēnesim ir. Serafam ir ķermens. Nu, šeit var diskutēt, <laughs> bet, jā. Kam bija tie seši spāni? Bija spāni. Čerubiem. Serafiem cik bija spāni? Eņģeļiem cik ir spāni? Eņģeļiem nesot it kā spāni, jā. Redzi, katram vienam viņš dod arī savu ķermeni, savu funkciju, bet visiem ir viens tēvs. Un te arī ir uh, šī būtība, ko apustuls Pāvils arī lūdz, redz, kā mēs iesākām. Mēs iesākām, ka Dievs saka, es tev parādījos no tālienes, vai ne? Nu, uzrunā. Pēc tam uh, mēs nonācām pie Jēzus misijas, kad Jēzus uh, atvēra ceļu mums ne tikai pie Dieva, bet Dieva tēva. Un tālāk Pāvils, nu, tādā secībā, caur svēto garu iedod atklāsmi, ka tas ir mīlošs tēvs. Tas nav viens un tas pats kā Dievs tēvs tikai. Tā būtu nepilnīga atklāsme. Mīlošs tēvs. Un tāpēc Pāvila viena no lielākajām misijām bija, kad viņš teica, kad mēs saprastu, kad mēs būtu tik tuvās attiecībās ar tēvu, kad mēs gan sajustu, gan saprastu, vairāk gan aptvertu to, cik dziļa, augsta, gara un plata ir Kristus un Tēva mīlestība pret mums. Un tajā ir drošība priekš nākamā gada. Ja? Un tas ir tas, kur ļoti noteikti vajag strādāt. Un uh, iekš visa tā slēpjas arī Dieva Tēva pilnība. Jo Dieva Tēva pilnība uh, slēpjas viņa mīlestībā. Dieva tēva pilnība slēpjās, neslēpjās, bet ir viņa mīlestība. Un tāpēc arī pēc tā ir jātiecās, jālūd un, un, un, un, un jābūt ar pilnu Dievu garu, lai to arī saprastu. Un noslēgumā nosaukšu uh, tos, tos punktus, ja, kas tajā efeziešiem, nu, kā Pāvils uzskaita. Uh, debes tēvs ir tas, kas dod savu garu. Dievu gars viennozīmīgi ir arī viņa mīlestības gars, vai ne? Nu jā. Tēvs caur savu garu rozīni padara pa, pa vīnogu. Kāpēc mēs esam sažuvuši, sačākstējuši? Mēdzam būt, mēdzam būt. Tāpēc, ka nav šīs nav šīs atziņas mūsos. Ir tikai, jā, es zinu, jā, es zinu, jā, es zinu, jā, es zinu. Un tad vien dien, kad tu esi samalts, pazemots, eh, novēlies no savas augstprātības un lepnuma, vismaz kā tas bija manā gadījumā, tu pasaki, Dievs, tu tiešām esi tik labs. Nu, vienīgā normāla atbilde no, viņas puses, no viņa puses ir, es esmu daudz labāks. Tu tikai spēji aptvert uz šo brīdi to. Saprot to domu? Un zini, tas rozīnē liek kļūt par vīnogu. Un šī atklāsuma apmāk tikai caur Dievu, svēto garu un Dievu tuvumu. Nereti pēc grēka nožēlas. <laughs> Nereti pēc tam, kad tu esi atvērs un ieraudzījis acis, kas vēl tevī tur ir slēpies iekšā. Trešā lieta. Tātad pirmā tēvs dod savu garu, tēvs dar stipri iekšējo cilvēku, ticību turot Kristus mājā mūsos, tālāk ticību turot Kristus mājā mūsos, un mēs caur Kristu iesakņojamies mīlestībā, Un tālāk, kad mēs esam uh, stipri stā, iesakņojamies un stāvam, ja, tur ne, ir rakstīts, mēs caur Kristu stipri stāvam mīlestībā. Un tālāk, kad mēs esam uh, ticību turot Kristus mājo mūsos, mēs esam iesakņojušies, citiem vārdiem sakot, uh, tajā plašumā. Un tālāk piepildīt ar šo mīlestību un mīlestības apziņu, cik tā ir milzīga, mēs tik ļoti topam ar to piepildīt, ka iegūstam Dieva pilnību. Lūk, nu, tāda posmi ir, ja? No sākuma es Dievu iepazīstu no, es tev parādījos, no tālienes. Ziniet, es reiz dzirdēju svētrumu, ļoti mulsinošu svētrumu bet es tā padomāju un bija taisnība. Iedomājieties nakti kuģi vai laiviņi. Un, nē, piedodiet, iedomājies, ka tu esi trakojošā jūrā, izmests ārā. Ir nakts, vētra, un tu esi izmests jūrā ārā. Kas ar tev notiek? Tu kūļājies, kūļājies, līdz sāc slīgt. Pēkšņi piebrauc laiva vai kuģis labāk pateiksim, lai būtu grandiozāk. Un tad, kad tu jau tur burbuļs laid, tev satver kāda roka, izceļ ārā, ieliek un, un viss. Tu esi tik ļoti bijis nogurs, ka tu īsti, tu paskaties, papras viņu vārdu un noģīpsti. Vai var būt tā, ka tev kāds izglābi, bet tu tā arī neiepazīst savu glābē? Cilvēciski, tā var būt. Ir cilvēki, kur nezin, kas viņi ir izglābuši karā. Ir cilvēki, kuri nezin, ne, un ne, nekad arī savā dzīvē nav uzzinājuši, kurš viņš 45. gadā nones no frontes lauka. Nekad. Vienkārši kāds krietns godvīrs pacēla noasiņojuši. Te ir simtiem piemēru Latvijā jau ar šādiem piemēriem. Nones malā, iemet sanitāru rokās. Neviens pat nezināja, vai tas bija Krievs, vai Latvijats, vai Vāciets, ja? bet kāds to izdarīja. Tā arī nekad neuzināja savu glābēju vārdu daži. Mēs vismaz zinām savu glābēju vārdu. Un esam aicināti ticību turot, iepazīt viņu mīlestību. Uh, Es ticu, ka Dievs uh, grib mums atgādināt uh, ritīgi tiekties, uh, tiekties pēc tā viņa mīlestības. Un noslēdzot, laikam otro reizi ap trešo pateicu, man reizēm cilvēku skaits, cik es to pasaku. Jūs zināt, kad Jāņ, Jānis apustuls daudzi teica par Dievu, ka Dievs ir mīlestība. Un tas pats apustulis Jānis ļoti daudz ir teicis, ka Dievs ir gaisma. Un es dzirdēju, man, man vērs uzmanība arī kāds Dieva kalps uz to, kad notiek dīvains paradoks saistībā ar mīlestību un gaismu. Mīlestība vienmēr pievelk, bet gaisam kaut kādā brīdī atgrūž un biedē. Bet Dievs ir abi. Kāpēc? Mī, visi grib būt mīlēti. Nu, es domāju, ka, jā, bet ne visiem ir drosam nākt pie gaismas. Kāpēc? Jo tā tumsa, jā, un tas, kas ir varbūt sakrājies, tas biedē, jo gaismā tas parādās. Un tad iznāk ir tā, kā saka, ir gribās pie tā kunga iet, un, un arī saprot, kad jo tuvāk tu nāc, jo vairāk, ja, un, un Dievs jau ar to tumsu nevar sadzīvot. Tāpēc ir tas starpnieks, tas viņa dēls, kas nepelnīt šķīstī mūs no viņa, no mūsu grēkiem un viss. Tāpēc, ko es tev no sirds novēlu, jaunajā gadā. E, visas pārējās lietas un atziņas dziļuma e, patiešām ir šajā mīlestības iepazīšanā, mm, izdzīvošanā un aptveršanā. Pārējais ir tā kā, nu, baigi viss ir labs un vajadzīgs no Dieva, bet viss ir iekš viņa mīlestības. Es domāju, mēs pēc tā varam ritīgi tiekties, mēs varam lūgt viens par otru, Un nav sarežģīti jālūdz, ja? Mums jālūdz, lai tēvs mums dod savu garu, ja? Un uh, reizēm ir tā, kad uh, kristiešu draudzē saka, un, un saka, ir jālūdz Dievs, ir jālūdz Dievs, ir krīze, ir tas nelaime notikusi vai arī kaut kas tuvojās, viņi saka, jālūdz Dievs. Un es saku, uh, tā ir taisnība, bet tikai daļa. Vajag lūgt un arī ticēt. <laughs> ja? Vajag lūgt un arī ticēt. Ja? Un, lai tev Dievvārds stiprina, es svētīts, un neesi rozīna, labi? Neesi rozīna. Neesi rozīna, es vīnoga. Un kurš ir vairāk augļus grib, esi ķekars. Un kurš grib, lai saskaņā ar Dievu vārdi – esi vīna koka zars, pilns ar daudz vīnogām. Labi? Ja? Nē, es rozīju. Lūksim Dievu. Debes tēvs, uh, Debes tēvs, nākam pie Tevs caur mūsu kungu un pestītāju, caur Tavu um, dēlu, Jēzus Kristu. Un tiešām atkal no jauna apliecinām, ka tu esi vienīgais dzīvais patiesais Dievs, un tu esi tāds Dievs, kas mūs mīl, un tu esi tik ļoti mūs mīlējis, ka tiešām es dāvājis savu vienpiedzimušo dēlu, lai mēs nepazustu, bet iegūtu dzīvību. Un šī mūžīgā dzīvība ir slēpjās tajā apstāklī, ka dzīves laikā mēs iepazīstam to, kuru tu sūtīji, un iepazīstam uh, Tevi, Tēvs, pateicamies par Tavu mīlestību, pateicamies par Tavu svēto garu. Un, kungs, gan šodien, gan arī turpmāk gribās lūgt. Patiešām, debes Tēvs, mēs saņemam savus vārdus no Tevs. Ikvien ģimene debesīs un virs zemes saņem savu vārdu pie radīšanas saņem. Ādam tu nosauc pa Ādam, Ievu tu nosauc pa Ievu, Saulu tu nosauc pa Saulu, un viss cits tu nosauc katru savā vārdā. Tevis Tēvs, lūdzu dāvā garu, lūdzu, lūdzu, lūdzu, kungs, dāvā garu, Tēvs, lai mēs tiešām, uh, lai mūsu iekšējais cilvēks uh, būtu tiktu darītu stiprs, ticīgs, uh, lai mēs spētu ritīgi iesakņoties Kristus mūsos un mēs Kristū. Lai, lai nebūtu šaubīšanās, baiļošanās vai svārstīšanās, lai nebūtu kaut kādi vēlna nocietinājumi prātos, ka Dievs man mīl vai Dievs man nemīl vai kā savādāk. Debes Tēvs dod bagātīgi savu gāru, jo tikai tavā garā mēs varam saprast, kāda ir Kristus mīlestības dziļuma un cik patiesībā tu esi labs – un cik patiesībā mēs varam justies droši, un cik patiesībā tas viss ir par brīvu, un cik patiesībā tas nemaz nav jāpelna. Un tā ir liela patiesība. Palīdz katram vienam, kungs, brālim, māsai, tiešām, lai kungs Jēzus Kristus ir viņa bruņas, lai ticības un mīlestības bruņas sargā katra viena sirdi, katra viena arī, kā saka, prātu, lai lai prāts top aizsargāts un lai katrs viens mels top arī vilkts ārā no mums un lūdzam, kungs, lai nākamais, kas pēc mūsu cilvēku skaita ir 2016. gads, kurā būs daudz, daudz notikumu un liela daļa no tiem nebūt arī nebūs tādi, kas liek priecāties, bet lai kāda arī nebūtu note, not, notikumi, lai mēs staigātu ar Tevi tik tuvu, ka, ka mūsu drošība pamatotos Tavā mīlestībā, Tavā tuvumā, Tavā vārdā, tav, Tevs pazīšanā. Palīdz katram vienam iepazīt par to, cik Tu esi labs un mīlošs tēvs. Tas ļoti motivē mainīties, tas ļoti lielu drošības niedz, un tas ir brīnišķīgi. Paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet mīļā svētīti. Uh, jā. Un arī, uh, jā, mums ir arī šodien vakarēdiens. Un jūs ziniet, ka viņš tiek saukts kā vakarēdiens, kā derības mielasts, lai viņš šodien ir kā mīlestības mielasts. Jūs ziniet reizēm, kad jaunatne ar misiju kopā ar Čēbo taisu tās saucamās lielās evaņģelizācijas, kas būs arī ogrē šogad, viņi beigās tais tādu mīlestības mielastu, ja? Un, kur cilvēki sapulcējās jaunatgrieztie un tie, kas ir strādājuši kopā, tas nav gluži vakarēdienas, bet tur ir arī uh, Bet lai šis šodien ir mīlestības mielasts, kurā mēs pieminam pirmkārt Dieva mīlestību un varbūt arī tos grēks, tad arī sūdzam Dievu priekšā un sakam, ja kaut kas sirdi nomāc un mok. Aizlūksim ar par vakarēdienu. Jā. Debes Tēvs, Dievs Tēvs, paldies Tev par, jā, par vakarēdienu par derības mielastu, par mīlestības mielastu, jo tas mums atgādina eh, šo dārgo maksu un arī tavu, ka ne, tu, tu nevienu vārdos mūs mīlē, bet arī darbos. Tad, nu, kungs palīdz mums mīlēt arī nevienu vārdos, bet arī darbos savus tuvākos, jo eh, tavs dēls, Jēzus Kristus, ko, ko mēs tā kā pieminam eh, šajā mīlestības mīlestā, viņš arī teica šos vārdus. Jūs pazīst no tā, ka jūsu starpā būs mīlestība. Tad nu, mēs tev, kungs, jēzu pieminam un lūdzam, lai mēs varam mīlēt arī viens otru tā, kā tu mīlēji mūsu. Un nodot, nodot sevi. Jo nav lielāks mīlestības, ja kāds nodod savu dzīvību par saviem draugiem, par tuvām attiecībām. Paldies Tev par tavu miesu salauz to par asinīm, kurās mums ir dzīvība, šķīstīšana, piedošana. Paldies Tev. Jēzus tavā vārdā. Amen. Amen.